nama uno munsi tukarabira hamwe ibijanye n'iserukirwa ry'abakenyezi mu bibanza bifata ingingo n'icokogwa kugira abakenyezi bitegurire neza amatora twimirije ya bibiri na na mirongo ibiri gatanu umwaka wa bibiri na na gatanu ni umwaka uhambaye ku gihugu aho abarundi bazokwitabira bitabira amatora y'abashingamateka abahanutswe jambo b'amakomine n'abahanutswe jambo bo ku mitumba canke amakartier mu bisagara tugarutse ku biharuro vyavuye mu matora yabaye mu na mirongo ibiri abakenyezi baronse ibice 19 kwijana by'abagize inama mpanuzwa jambo yo ku mitumba bikaboneka ko mu nama mpanuzwa jambo yo ku mitumba ariho honyene ivyo biharuro by'ibice 30 kwijana bitashitse nkuko biri mu ibwirizwa nshingiro akarero mu mwaka wa ibiri abakenyezi bari baserukiye bagarukiye ku mirongo itatu n'indwi n'uduce tune ku ijana mu bakenguzamateka n'abashingamateka bakaba kandi bari baserukiye ku bice mirongo itatu na bine n'uduce mirongo ine na dutanu ku ijana mu nama jambo y'amakomine naho rero biruko mu bibanza by'ubuhinga cyangwa ibibanza bidasaba kujya mu matora usanga abakenyezi atakibanza kinini kiboneka bafise hano tukibaza duti mbe abakenyezi baba baserukiwe koko mu bibanza bifata ingingo mbe imigambwe igiye gukora gute kugira ifashe abo bakenyezi kugira ikibanza cyabo kiboneke nibiki bituma abakenyezi bataboneka neza mu bibanza bifata ingingo mbe intambamyi zoba ziri hehe mu bijanye no guserukirwa mu bibanza bifata ingingo uno munsi yoko guki kugira koko abakenyezi bitabire ku rugero runini mu kwitoza mu matora twimirije ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko hano mu kiyago cacu cyo nama abatumire turi kumwe ni batatu reka mpere kuri Jose joseph eh, mujiji murongoye ishyirahamwe rigwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme sangwa ikaze mu kiyago cyo ku murakoze kudutumira ego murakoze turi kumwe kandi na Clemence Bununagi numuhinga mu iterambere ridakumira madame Clemence Sambikaze mu kiyago cyo kunama mm, murakoze cyane kandi mwakoze kuntumira ego murakoze ubundi turi kumwe ni Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR umugambwe mu matora 2020 washize imbere umukenyezi Sambikaze Gabriel eh murakoze cyane turashimye ubutumire mwaduhaye ndaramukije abo turi kumwe ngaha mu kiyago nkaramutsa n'abanwanyi n'abakunzi b'iradio na televiziyo y'isanganiro murakoze ngabo rero aba abatumire turi kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma ni Serafine Hakizimana na Jerome Ndayishimiye Karoli Makoto akaba ariwe ahagarariye kino kiganiro akaba ari kiganiro mwateguriwe na radio television isanganiro ifatikanije nishira hamwe gitaho iterambere ryegamiye ishengero Anglican Sadek reka rero twongere kubaha ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro reka rero tuje mu idonido rya kino kiyago cacu mpere kwa madame Clemence kabuhingambe ibiharuro mu bijyanye no guserukirwa mu bibanza byo gufata ingingo byaba byifashe guto no munsi eh, murakoze cyane mu bisanzwe eh, ibiharuro eh, bijyanye no guserukirwa kw'abakenyezi mu bibanza bifata ingingo bifatira cyane cyane ku ngingo ishyiraho n'ibiburi buri mirongo itatu ku ijana mhm. by'abakenyezi mu nzego zimwe zimwe aho twovuga mu bushikirangantego nshikiranganji mu nama nshikiranganji tukavuga mu nama nshinga na nkenguza amateka tukavuga no mu nama mpanuzwa jambo z'amakomune eh, hanyuma hararoyemwo mwibwirizwa shingiro ryo mu bihumbi 2018 harongewemwo n'igisata kijejwe ubutungane aho rero eh, harategekanijwe ibitigiri eh, n'ibiburi buri 30% by'abakenyezi tukaba tubona yuko ah, hose nka hose mhm. ivyo bitigiri birubahirizwa mm. usanga mirongo itatu ku ijana bishika hamwe mbere nyine bikanarenga eh, no mu gisata kijejwe ubutungane biriko biraza naho hariho ibisata bimwe bimwe eh, usanga bitarashika ariko biriko biraza twotahura ko hataragera ko bihakwirwa hose kubera ngira ngo iyo ngingo yaroyeho vuba kandi mu gisata kijejwe ubutungane hakaba harimo ngira ngo eh, ibisata bimwe bimwe usanga bitacwa biza buno nyene kuko naho bugira bati ibyo biti bitegerezwa gushika nk'uwo basanzwe ariko arongora igisata kanaka kandi abishoboye atarashika mu ahaja mu zabukuru ngo akukuruke ntibashobora kumukuraho biza buke buke rero hanyuma rero dufatiye kuri ibyo duca tubona ko hariho rero ibisata bita atanga ingo nimwe yubahiriza mm. uguserukirwa kw'abakenyezi ibyo nabyo tufashe eh, mu nzego zishikirwa utowe hariho ubwa mbere na mbere eh, mu mitumba mhm. ku mitumba abantu z'abaje inama bo ku mutumba n'abakuru b'imitumba hamwe abahuza bamwe bahuruka mhm. gutorwa vuba mhm. harya nta ngingo n'imwe yubahiriza eh, guserukirwa kw'abakenyezi dufatiye aho oh, aho ibitigiri by'abakenyezi biri hasi cyane eh, dufise ibice kwijana cenda n'uduce munani kubakuru b'imitumba dufise cumi n'icenda n'uduce dukenya ku bahanuzi bo ku mutumba mhm. dufise ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana urumva ko biri hasi byose eh, munsi ya mirongo itatu ku mhm. dufise kandi ibisata bashikirwa bashikirwa bagenwe eh, canke bashikirwa bakoze ibibazo eh, ibyo ni bashikirwa batitoje no muri ibyo bisata nta ngingo n'imwe iriho yubahiriza uguserwiko kw'abakenyezi aho rero ibitigiri henshi biri hasi cyane tufatiye nko mu bibanza byo mu bushikiranganje mhm. eh, ku rwego rw'igihugu usanga ufatiye muri rusange eh, byose hamwe ni mirongo ibiri na bine ku ijana n'uduce mhm. dukenya hakaba rero hariho ubushikiranganje bumwe bumwe uteranije abakozi bari mu nzego zifata ingingo muri ubwo bushikiranganje usanga bari no munsi ya cumi ku ijana mugabo ugasanga hariho ubushikiranganje butanu canke tandatu nima ntihenze usanga bashikira mirongo itatu ku ijana akenshi biva kuki aho kubera urumva ni kwa kuntu ubu bwa mbere na mbere icyo tubona ubu gikora cyane cyane ku bijyanye n'ibyo guserukirwa mu nzego zifata ingingo kw'abakenyezi jewe icyo kubona ni ingufu z'itegeko mhm. ingufu z'itegeko nizo zibonekeza kubera turabye mu bijyanye n'imibereho y'abarundi imico n'imigenzo ntishigikiye uguserukirwa kw'abakenyezi mufatiye no kuri urya mugano uvuga ngo inkoko kazi ntibika isaki ihari hmm. cyangwa bakanavuga ngo nta jambo ry'umugore uca ubibona ko imico n'imigenzo y'ikirundi idashigikiye uguserukirwa kw'abakenyezi bivuga rero ko abenshi mu bafata mu bafite icyo bavuga ku mu kugena abo baja muri ibyo bibanza bifata ingingo mu gihe bagendera iyo mico ntibizobazamwo ata kintu kibibategetse gushira abantu mu bibanza bifata ingingo bisunze eh, no vuga ubutungane hagati y'abagore n'abagabo mm. uca usanga bakurikiza iyo mico n'imigenzo barerewemo reka kumbure tubaza itegeko rije rero rero mhm. rica rishyira hose ku murongo uca usanga n'ibitigira bikurikiye kuko umwe wese acagira ati iryo tegeko nti ntitarikurikiza uwashyize ngaha arambaza igituma ntarikurikije mm. ubu rero icyo tubona kiko kirakora cyane gikora gose ni itegeko mm. ubu utabona iryo tegeko rero ririko riramutegeka gukora icyo kintu ntazovyiyumvira ngo abikore si benshi baheza bakavyimvira naho harimo bamwe bamwe bamaze gutahura yuko ubwo butungane ari bwo bufasha mu iterambere mm. reka kumbure turaza no kugaruka ku ntambamyi hagati muri kino kiganiro reka kumbure muri APDR namwe mwotubwira uno munsi guserukirwa kwa bakenyezi na cyane cyane mu bibanza bifata ingingo muba mubikorera koko eh, nk'umunyamugambwe watumiwe bwa mbere ho muri rusangi tubandi intambwe yatewe mu bijanye n'ubuserukizi bw'abakenyezi murabizi yuko siko byahoze eh urabye rero eh, no munsi abakenyezi baramaze kuja mu bibanza bikomakomeye mu by'igihugu kandi barabikora neza ntagire uduranga gusa kubera ngo ari umukenyezi cyangwa kubera ari umugabo ariko agiye mu mabanga kubera yashoboye kandi ashobora kuyarangura kuko bigenze neza akarangura amabanga neza benshi bica bigenda neza twe muri rusange rero umugambi wa pede turabikorera ko cyane kandi twari twerekanye karomera mirongo ibiri aho umukenyezi twari twitoje turi batanu twaniganije ikiganza cy'umukuru w'igihugu hamara atsinda eh, rumva rero ni ukwemeza ariko kandi turasaba n'abakenyezi kuza baremerana kuko twagiye dusanga abakenyezi nabo nyine mwabonye mwasanze batemerana hari aho bishika nk'ubu bw'akarorero hari imigambwe ishika itandatu irongowe n'abakenyezi mugabo urazi hageze nko gushira intore cyangwa kwitoza ugasanga abakenyezi nabo bwabo ntibemeranye ngo batorane nicyo gituma rero twama twavuze cyangwa ari mu matora wumva aho bukwemeranya ah, kiri kibazo kumbure turabija ko ido rido mm-hmm. Clemence yari yagarutse cyane cyane ku itegeko uh, ryobwirizwa kujaho kugira ikibanza cyabo bakenyezi baboneke ubwo nico twovuga ko coba uh, iryo tegeko ryo barisubiza inyuma mbe hari abafise uruhara ku kubura uh, ibyo bitigiri by'abakenyezi bafata baja mu bibanza bifata ingiye eh, bwa mbere amategeko itegeko risa n'iritomuye ravuga ati niburi iburi ibice 30 kwijana niburi iburi umushikanganje wa mbere umukenyetsi mu gisoda rugurura ko n'abakenyetsi baje mu nzego z'igisoda n'igipolisi byari ibintu bitamenyerewe rero utwara bahageze niwe ashobora kuvuga ati jewe eh, Eh, ibi nibura ibyo mirongo itatu ku ijana akabikurikiza cyangwa akanabirenza bivanye n'uko yaronse abakenyezi kandi bahari bashoboye kugira gute ego murakoze reka tuje kwa mujiji joseph mm. bujya guserukirwa kw'abakenyezi mu bibanza bifata ingingo mubona abagabo hari uruhare abo bigiramo abagabo nibo bafise uruhara rw'imbere kuko nibo bafise ibyo bibanza ntibareko ibyo bibanza hano ikindi nacyo gusa bigwa ko abakenyezi erega ni uburenganzira bwabo n'agateka kabo kuko igihugu kirimo abagabo n'abagore kirimo abahungu n'abakobwa atakundi vyagirwa uko twarasubiye inyuma mhm. mu nzego z'uburundi imbere y'umuzi w'abakavana mahanga abagore bari benshi murabaza neza basiguriye abagize iby'akahise babereke ngira umwami abari iruhande y'umwami mhm. abantu bafata ingingo handi y'umwami abagore 60 kwijana kandi kwijana nguve yuko twasubiye inyuma rero perezida wa pedere yagarutse ati nabona ubu akenshi usanga batemerana oya iyo ni inyundo itari nziza kuvuga ku munyepolitike kuko icyo dusubiza inyuma iyo ni imvugo yo gukubita kuri abagore kuko mu bituma abo bakenyezi bataboneka ni ubwo busumbasumbane bwubakwa kugira ngo abagabo bagume hejuru ariko joseph ntukumve eh, oh, eh, iva mu bantu kandi uruhara runini rwa politike ruyigwa n'abagabo abo bagabo rero baca bagira bakubaka ibintu bakingira. aho bari mu mvugo bavuga baca berekana ko abo bandi hariho ukuntu badakora icyo bakora bazokora icyo bakora kuko habonetse ikibanza icyo kibanza abagabo uno munsi bagihagazemwo n'uwo vyura umutwe abaca batanga kuvuga ngo ntibashigikirana ninde atoshigikira umuntu suvuga ngo ntavyo bazi mugabo aho kantu kuko babasubiza inyuma bagatanga kuzana ivyo bemera mu madini baga agacaca kuzana mhm. imico n'imigenzo imico n'imigenzo ico na madame Clemence yakigarutse eh, iyo mico n'imigenzo nayo nyene tuyifata kwitari mibi tuyisezere ibyo cyo ubunyene canke yoba eh, intambwe yakubera iki ega iyo mico aho washiraho itegeko mhm. uravyumva itegeko niryo rituma abantu batera imbere mbiga ni kubera iki abo bagore batoronka uwo mushahara w'abantu baronka kandi abagore aribo batuma iki gihugu tubamo james igihugu cy'u Burundi kibaho kikaronka n'uburyo bwo gukora bunini kubera umusoro n'ikori abagore batanga nibo batanga ikori ryinshi abagabo bo ntibatanga amakori batanga ikori mugabo nibo batanga ikori ryinshi gute ndabibusigurira mm. nabo igice kizima kandi ikindi nashobora kubimbura guheza ko rero mm. nuko iyo igitwa genda bivuga gutyo nkubwira urundi bugabo nyabwo nuko iyo umugore yaronse icyo yinjiza umuryango umererwa neza cyane mm. n'umugabo agashikirwa basi kandi ntajya kubimara mu kujya kunywa inzoga we babijyana mu guteza imbere umuryango akabambika neza akabagaburira neza aho biri hose haba ku bakenyezi n'abagabo haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo hariho abo biba reka reka reka reka tugaruke ku muhinga Eh, Clemence Bununagi burya turavye cyane cyane haba mu migambwe canke ahandi eh, twumvise mu bisata bitandukanye burya abakenyezi bari bakwiye kudutswa mu bibanza canke bari bakwiye kubiharanira ubwa mbere na mbere se nibaza ko n'abagabo hari abaduzwa mu bibanza baduzwa gute bwa mbere na mbere turabizi yuko uko bimeze mu Burundi wacu ibintu by'ibibanza bica mu migambwe biciye mu migambwe rero abagabo barabihana ukaca usanga abagore bahawe ku rugero ruto cyane barabihana babihana abagabo ku bagabo abagabo ku bagabo barabihana yagumye avuga ati ngo umugore n'umugabo bategeza kuronka ikibanza babikwiriye sibyo aha jene ugira nti yaba ariko byagenda no kuri abo bagabo hari naho tuba dufise icyo twita ubutungane kuri bose n'abagabo n'abagore barimwo yaba abo bagabo babihana mu butungane kuko barashobora guha umugabo kanaka umugore ari ngaha mu mutwi we yari asanzwe abona ko umugore ari wategereza kuca munsi y'umugabo mu gitigiri cy'ibibanza kuko iyo atabona ko umukerenzi ari we naho muha ibibanza bike ndiko ndavuga umugabo mm. ngomba kuvuga abanyamategeko mm. kandi muri bo turazi yuko barabagabo. rero muri icyo gihe yabona mu mutwe we abo banyamategeko babona mu mitwe ko abakenyezi aribo bategezwa kuba bake bashobora bavuga ati basi naho baba bake ntibaje munsi ya mirongo itatu ku naho cerekana yuko bifatiye kuri ya mico n'imigenzo idashigikiye uburongozi bw'abakenyezi kumwe bavuga bati nta nkoko ibika isake ihari nta jambo ry'umugore eh, bufatanye kuba n'abagore eh, icyo kibazo eh, turi ko turaciga no munsi ngaha kubera ari ikibazo kubera ari kibazo ni ukuvuga ubu turi turibaza bariko barabyibaza abarundi abategetsi bariko barabyibaza bati ni kibazo guserukirwa ko mugore rero intambamye nizihe intambamye ya mbere nabivuze namategeko atubahirizwa guserukirwa kw'abagore ku buryo bukwiye mirongo itatu ku ijana byashyizweho muri bibiri na gatanu bikaba mu myaka igomba gushika mirongo ibiri bikiri ibyo bitaraduga ngo bashyire ko basina n'iby'ijana bibiri bikaba kuva muri mirongo ibiri na gatanu iyo ngingo ijyaho tukaba tugifise ibisata byinshi iyo ngingo idakora ko ngo ku kubijanye no ku mutumba dufashe ibibanza bishikirwa batowe n'ibisata ba rero bashikira badashiki badaturwa aho rero nta tegeko rihari kandi urabye guserukirwa kw'abagore ibitigira birateye isoni umenga abagore nta bari buheshe none ninde ababuza si kubabuza ni ukuvuga yuko babiharanire ntibahabwe atabutungane buhari kuko burya muravuga ngo ntibabiharanire mm. mbega burya abagabo barabiharanira mm. ababironka barabiharanira abagore n'abagabo bakwiye gufatwa kimwe nk'abana b'abarundi bose aho rero gufatwa kimwe si ukuvuga iki ni ukuva mu ntango bakiregwa mu ntuze mu nzu kwa ba se na ba nyina mhm. bakaregwa kimwe bamwe ntibigishwe ibikorwa byo mu rugo abandi baronka umwanya ukwiye wo kwiga no gukina bamwe ntibakubitwe kujya kuvoma abandi bariko barakina hanyuma hageze kuja mu rugo umugore ugasanga ibikorwa byose by'urugo biri kuri we akaba umuzezwa nzu akarabwa na bya bikorwa byo mu nzu wa mwanya wo guharanira ibyo muri muravuga akaba ntawafise abagore benshi nabo bayaronka bayasabye abagabo kandi se abagabo benshi babangukirwa no guha amahera abagore y'abagore na cyane cyane ngo y'ukugenda guharanira ibintu by'intwara mm. ibyo rero ubifatanije nuko n'amasomero usanga Yegome ubu barayiga bose na cyane cyane mu bisata bitangura mugabo hageze mu ma diplome atanga ibiti binini binini apana gutanga gutunganya ivyo kuronka mu nzego zifata ingingo ababitunganya barugaye mhm. ku buryo batugurukiye ubutungane ku bagore n'abagabo mhm. ngo bose bafatwe kimwe nk'abana b'igihugu yego reka ngaruke muri APDR madame euh, Clémence yagarutse cyane cyane kuri iki cyo kuvuga bati burya n'abagabo ibyo biti canke ivyo bibanza cyane bifata ingingo murabyiha mwebwe nk'abanyepolitike hama ikindi cyane cyane yavuze gikomeye nuko abakenyezi nabo bataronka ubwo buryo eh, bwo kuja nabone guharanira ibibanza byabo ariko none n'abajije ikibazo mbe kuduzwa canke guharanira ikibanza umukenyezi yohagarara hehe eh muri politike ntawe baduza umuntu wese ariduza naho bavuze ngo barabihana yabeshe ahantu ho bahari mwizo mwizo eh, kuko mu namashinga mateka ahantu mu bibanza byo gutogwa aho bidakwiye baca bagira cooptation ariko mu bibanza byo gushiraho iby'amanomination byo kwikuraba aho bitakwiye bakabikwiza mm, Joseph yagarutse ati uravye nk'ibihugu bitwagwa n'abakenyezi gusanga biri stable gose gusoma ibyo ntacu nivuga kirekire eh, kubera ntawo bishima ibyo uravye yagarutse ati bivuye ku busa bigashika kuri mirongo oya urumva ntitwofata ivyo nukubona yuko abakenyezi n'uburenganzira bafise babiharanire canke babihabwe babihabwe kubera iki bumva kubiharanira ni kimwe mugabo amategeko tegeko najeho kuko naho kumutumba batari mwibwirizwa shingiro rivuga ko ibibanza batogwa uravye abagabo eh. none ntibaba bafise abakenyezi babo yego mugabo ka kamariyagwe Mm. kandi ntawe ubera ahubwo none baronkere rimwe gajoza oya ntibarondera ntibaronka rimwe oya mugabo haboneke ko igihugu gitekaniriza atawandya wangura abagabo n'abagore ku rugero rumwe ku rugero rumwe kuko ni uburenganzira bw'abo bantu nabivuze mu mamu kuko abo bantu bafite uruhara rukomeye cyane mu gutunganya igihugu kuko inarugo nyina w'urugo arafise ikintu gikomeye cyane akora mu gihugu bwa mbere sibyo hama rero uko kuntu azi uwo muntu atunganya urugo ivyo mu kibano n'ivyo mu gihugu wimuhereje abitunganya neza kandi n'abagabo bacubarongerwaho abo nyakunyeje makuru tutihaye ibyo bici kuko hazogera igihe abakenyezi baronka ijana ku ijana hamana kuje kurira mwabarimwe namwe musore n'icyo ahubwo nabwo ko abakenyezi bo barafise bavuga bati abakenyezi barashobora kuronka n'ijana ku ijana mugabo ntibazoje munsi y'ibice 30 ku ijana twe nakidukingira dufise hmm. none ni kuki tutarabishikira bice dushikane basi na mirongo itanu bitabanje kuvugwa dufatiye kuri ivyo n'ibiburi iburi ni ukuvuga yuko iyo n'ibiburi iburi ni benshi ahubwo bayifata nk'ibyo udashobora kurenza abenshi mu bantu bafise ububasha bwo gutunganya abaja muri ibyo bibanza nk'abakuru b'imigambwe bashira ku marisite nk'abakuru b'imigambwe baboshe kugira ngo ibyo bice mirongo itatu ku ijana bavuze ngo yiburi abagore bigore ko babivako bazobigume ko no ku myaka mirongo itanu zirenge kuko iryo tegeko ridahindutse ibyo ari byo byose n'uno mwaka birashobora kuba muri iyi muri aya matora bigashobora kuduga gatonya bigashika mirongo ine ikindi gihe bikamanuka mm. kubera iyo tategeko ririho bica biva ku gushaka k'uwufise iyo mbugiti kirindi cayo muri nyamwanya eh. mm. ahindutse ibintu bica bihinduka mugabo itegeko riraramba riraramba rikora rikora ku bazoza ku bubu n'abazoza yego hanyuma rero iki kijanye nacyo ngo none ngo ngo ngo abagore ntibemerana ngo ntibatorana mbega wowe wa mugabo ugiye kwitoza ntushika utanze intumbero kuba iwawe mu rugo bose ngiye kwitoza none utora ndi ibyo ari byo byose uba watanze intumbero hariho n'ubundi azotora musaza we ubundi akazotora muramu we akaducanga akadotora uwo mugabo amubwiye gutora mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki mwuzuku isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo ku nama reka twibutse ko tukiri mu kiyago cyo ku nama uno munsi turi ko turabira hamwe ibijyanye n'iserukirwa ry'abakenyezi mu bibanza bifata ingingo n'icokorwa cyane cyane kugira abakenyezi bitegure neza mu matora ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu abatumire turi kumwe hano ni batatu turi kumwe na mujiji joseph akaba arongoye ishyirahamwe rigwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme turi kumwe kumwe na Gabriel Banza witonde umunyapolitike asanzwe arongoye umugambwe ya PDR turi kumwe kandi na Clemence Bununagi umuhinga mu iterambere ridakumira reka kumure tugaruke cyane cyane ku ntambamyi izi ntambamyi zituma abo bakenyezi bataboneka mm. ah, mu bijanye eh, n'ibibanza cyangwa kugira baronke eh, mu maposte afata ingingo byo oh, bari biki biva kuki reka mpere kwa Joseph eh, aho biva hambere ni mu yo mico imico n'imigenzo abantu bitwaza muga ibihari ntibayitwaza imico n'imigenzo eh, eh, iba iri mu gihugu imico n'imigenzo ihari ricari rikurikizwa mu gihugu cyose kuva ku mukuru gushika hasi hanyuma igikuru ni uko abantu bacu bajya ati ngiye iryo turagishimye iryo inyuma jewe ndiko ndaruka hariho inkwano hariho abakobwa barongwa bafite imyaka cumi n'itandatu itego ryo mirongo umunani byarabihagaritse ibintu sibyo hariho ibintu byari bikomeye cyane ngaha mu gihugu byitwa ubugeregwa perezida yari ngaha yavuze ati ubugererwa burahavuye sivyo mm. byahavuye ubwo nyene bagize abantu cyangwa mu gihugu byango bumvikanisha abantu mugo byahavuye ubwo nyene ibi ivyuko abakenyezi ba baboneka mama hahora rabo babiri muri leta bangahe bavuze iteko nzo witondera ati kuva muri 1973 atamwe kwitse mu 2005 bamaze kuvyandika ugushaka kw'abantu uko bakiboha bagaca bitwaza ibintu bidafashe uko je ibintu bidafashe kuko twese turabona yuko umukenyezi ateye imbere urugo rutera imbere hmm. twese turabona yuko umukenyezi ahari ibintu biba byiza yego reka tugaruke kuri banza witonde murabye intambamyi eh, cyane ni mhm. ujya mu rudandazo rurenga imbibi urudandaza rundi rwose abakenyezi bamaze gutembere cyane barasohoka rwose rugakora ni ku bwawe nta ntambamyi zihari intambamyi ni imwe ikomeye nashatse kuvuga burya intambamyi cyane cyane kuba ariko atwara igihugu buri gatwara igihugu niwe abyoryana Eh, intambanyi zimwe zavuzwe hariho intambanyi ifatiye ku mategeko yamaze kuvugwa hariho n'intambanyi ifatiye ku mico n'imigenzo kandi iyo ni nini cyane rwose niyo ituma bamwe bamwe banavuga ngo abakenyezi ngo ntibashigikirana ngo abakenyezi niyo n'imigenzo ihinduka ubunyene imico n'imigenzo burya umuntu atunganya ibintu afise yaronse uburenganzira bwo gutunganya ibintu ari uwutwara ikomine ari utwara umutumba ari utwara province ari utwara igihugu nkuko ariko arabivuga aho hose uherereye ufise muri wewe ugukunda ubutungane urashobora guhindura ibintu aho uri wewe nyine kandi bigahinduka vuba bigahinduka n'ingoga kuko burya uvuga uti banaka bararenganywa abo bariko bararenganywa baba bariko barakumva abarenganya baba bariko barawumva uwurenganywa yabyumvise ko babivuze uvyemera ko arenganywa mhm. niyashika muhira kanka ko karenganyo ubwo biri kumwe yavyumvise ubarongoye hejuru yabivuze ntibizomubangukira gushishikara ka karenganya kuko yumvise ko hariho ubufise uburenganzira bwo guhana yabivuze rero ibidashoboye guca mu itegeko bitaraca mu itegeko birashobora guca mu gushaka hmm, kw'abatunganya kwa hmm. politiki uko gushaka rero niko gushobora gutuma kwatumye nk'umukuru w'igihugu afata ingingo ivugwa yuko abana bazovugwa ku buntu gushika ku myaka itanu ko bibungenze bazovugwa ku buntu bakarihwa na leta ko abana biga mu mashuri y'intango batazoriha minerivare aho nta tegeko byanditswemwo mu nyuma mugabo byamaze kuvugwa iyo rero uwo mutegetsi amaze kubivugwa kwa gushaka kwa eh, eh, politike gushiraho ingingo naho izo ngingo zitaba ziraja mu itegeko kandi zigaca zikora urumva rero uwurongoye abantu niwe abahintumbero intumbero ntituvuge ngo ngo ntitubashiraho ngo barishiraho ahubwo turabamurikira tukabigisha bagatahura yuko ubutungane butegeza kuba ubwa bose kandi umwe wese afise uburenganzira nk'umwene gihugu wewe rero utunganye umugambi utwara mhm. utamurikiye abutwara ntuzovuge ngo ndetse gufita ibibanza bikwiye by'abagore mu nzego zifata ingingo mu mugambwe wanje kubera ari ugushaka kw'abanyamugambwe oya we yavuze ko ari mirongo itanu kubera hamwe kubwira n'abandi banyamugambwe ni ukubera wewe utabamurikiye mm. Ngubereke ubereke intumberi ibereye ku ntwaro rusange nyakuri no ku butungane nyakuri yego murakoze turi ku musozo wa kino kiganiro ngarutse kwa joseph uno munsi mubona ho kugwiki kugira koko abakenyezi eh, bitabire cyane cyane amatora bongere bitoze amatora twimirije hama n'icokogwa koko kugira nabone baje mu bibanza bifata ingingo kandi abyose ni ngoga ntasha guco umugenzi wacu Clemence ko mm. ubutungane abantu bose mu bimenye si ubwo basentare ubwo butungane n’ubwo mu ntwaro intwaro yuzuriza bose ibyo rero abantu bose babimenye ubutungane bwa wa undi yatsinza byajya muri sentare bizoba na yeza kuko n'ubutungane bwo mu ntwaro bumeze neza mm. niko nubwo bwaje nubwo bwa minsi yose ubwo butungane buva hejuru bugaca no mu ngo iwacu mm-hmm. muri make muri make eh, musozera kugira ngo ubutungane mu rugo abukore kugira ngo ubutungane umutekano mu rugo ube kugira ngo indero y'abana ibe mwamurikiye neza ibyo bintu byose dusaba ko mu ngo bitanguriraho hanyuma kugira ngo abagore baje kugenda kuri kwitoza dusaba ko abagabo mu ngo boshigikira abagore n'abagore bashigikira abagabo yego bwa mbere uko abagore abagabo ni na benshi mugabo tuvugire cyane abagore no munsi eh abagore nibo benshi bashigikira abagabo abagabo bahe ikibanza mhm. abagore mhm. babashigikira bake babafasha no mu kurongera uburyo muri ibyo bice batunze bwo gushobora kujya kugira ibikorwa byo gushyika muri izo nzego hanyuma abo bagabo bake bafasha abo bagore kujya kurongera amajwi mu kibano baje ku ntibarondera amajwi ya abagabo nabo bazoba bari hehe n'ubu abagabo bazoba babanze kuko umva iyo turiho turagira nicyo tubafata izo ngingo kugira ngo dukosore abakiri hasi baduge mm. abagabo bavyumve kandi ni ku iteka ego murakoze nyumva neza mm. hama rero abagabo ni babikora mu ngo baca bafashanya n'abagore kurangura ibikorwa yabiperekeye mu ntango bijya bikorwa bibohera abagore mu rugo abagabo babafashe kubirangura kuko nta ntawaremwe gukora ibigiye kuba byose twese turavyiga twavyigiye mu rugo abagore bavyige bamenye yuko umugore umugore agiye gukora agiye mu by'intwaro ntiwamufasha ibyo mu rugo ntaza kubwiye ngo ntibabishobora urakoze Joseph urakoze Joseph turiko turasozera Gabriel banza witonde murabona nibyo twimirije amatora uno munsi apedere n'igikibwira abakenyezi kugira bitabire ku rugero runini hama mutubwire kumbure n'icokorwa kugira mu nzego zifata ingingo abakenyezi eh, nabone bagira uruhara rukomeye bisaba ko bahindura amategeko nyine bagize gute basabye hmm. nico gituma twashaka rero bagende mwayo manama yabo babidusigurire neza batwereke uko bavyipfuza hama natwe tuzocisha mu nzira bizwi dusabe ko amategeko yohinduka igashingira ryohinduka ariko muri rusange tugasaba nuko uzotwara igihugu wese abashikira ubutegetsi bose iyo volonté volonté politique yo kumva yuko nako nyine koja nkuko babivuze koja muri gatsi nkuma hari bitigira 30 ko babivuze naho ba 40 50 mugabo utwara akavuga ati no bashiramwe hajya na hajya murakoze Gabriel murakoze turasozera kino kiganiro ariko nitwosozera ko muri tudahaye akanya na Clemence mu kanya gatonya ka buhinga uh, ku bwanyu no mubona ari igikico ko hari ibyo mwagiye murashikiriza ariko no munsi nigiki mubona cyane cyane cyo fatigwa ko kugira koko abakenyezi nabo bagire eh, ijambo riboneka mu bibanza bifata ingingo mu masegonda mirongo itatu icyo twamenya coco ni uko amategeko azogenga amatora agiye kuba yaramaze gushika mm. ibishobora gukorwa ni bimwe navuga ingingo za politiki Mhm. zivuye ku gushaka kwa politiki kandi izo ngingo si iz'abanyagihugu mhm. ni iz'abajejwe politiki icyo ni icya mbere icya kabiri dutegerezwa kwiyumvira ni ingaruka zishobora kuza ziba nziza cyangwa mbi zivuye ku itunganywa rishasha ry'intara y'uburundi mhm. eh, amaprovensi avuye kuri cumi n'umunani ajya kuri atanu amakomine ava ku ijana na cumi n'icyenda ajya kuri mirongo ine n'abiri hanyuma eh, urumva tuca twibaza tuti none eh, nkawe nk'ibyo bibanza bashikira badatuwe abakenyezi bazobironkamwo ibibanza bimeze gute tugaca tubwira tuti mu bisanzwe abo bajejwe gutunganya kujya ku bibanza bifata ingingo boheza bakagira ubutungane abakenyezi ntibate ibyo bamaze gushikako hanyuma kandi ikizozanana n'iryo tunganwa rishasha nuko mu makomine ariho hatunganirizwa ubuzima bw'igihugu cyane hazoba ibibanza byinshi cyane kurusha ibyahahora ibibanza bashikira badatowe ibyo bibanza rero bikaba bizoba mu bisata atanga ingo iriho yubahiriza uguserekurwa kw'abakenyezi niho niho dusaba tuti rero ngaha harakwiye kuba cyane ukwiyerekana mhm. ko gushaka kwa politike y'abaturongoye kugira ngo abakenyezi ntibasubire ntibate ivyo bamaze kuronka kugira ngo nivyo tumaze kuronka 30% bishobore gukurikizwa yego murakoze naha rero duciye dusozerera kino kiyago cacu co kunama aho ko turabira hamwe ibijanye n'iserukirwa ry'abakenyezi mu bibanza bifata ingingo mwumvise nico bashikirije abatumire turi kumwe nico kogwa kugira abakenyezi bitabire amatora buca tujyamo ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu reka rero nshimire abatumire twari kumwe hano joseph mujiji murongoye ishyirahamwe rigwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mwakoze kwita ubutumire bwo ku nama turabashimiye ko mwatwimviye tukaza kugira interano dutanga yego murakoze gabriel banza witonde murongo mugambwe ya pederi washize imbere umukenyezi mu matora bibiri na mirongo ibiri nizere ko no mu matora aza ari uko bizogenda wakoze kwita ubutumire bwacu nyine ko namwadutumiye kandi nka turabashimira twari kumwe ngaha mu kiyago n'interano batanze tituraba tureme kuzikorera ko murakoze reka nshimire Clemence Bununagi umuhinga mu iterambere ridakumira mwakoze kwitaba ubutumire bwacu hano ku nama mwakoze namwe kuduha akaryo ko gutanga intererano yacu ego abandi shimira ni mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri radio television isanganiro yakoze Serafine Hakizimana na Jerome ndayishimiye bari mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro kunama uno munsi mukamwa giteguriwe na radio television isanganiro ikaba yarifatikanije nishira hamwe gitaho iterambere ryegamiye ishengero Anglican Sadek kuri micro mwari kumwe nanje Medar niyo nkuru ibihe byiza hiwanyu naho ubutaha